Hrvatski radio, obrazovni program. Godine je 365. rimskim carstvom već dvije godine vladaju braća Valentinijan i Valens. Valentinijan je vladao na zapadu, a njegov nesposobni brat Valens na istoku. Valentinijan je bio sposoban car, pobjedio je niz barbarskih naroda koji su nadirali preko granica carstva, uredio je stanje u vojsci, nastao je poboljšati život nižih slojeva stanovništva. Doduše bio je ponekad okrutan i razdražljiv, ta opasna kombinacija dovela je do niza ubojstava senatora ali carstvo je ipak bilo u dobrom stanju. Onda se u drugoj godini vladanja Valentinijana i Valensa dogodilo nešto strašno. Rimski povjesničar Amjan Marcelin piše. Strašan fenomen raširio se po cijelom svijetu. Malo poslije izlaska sunca, nakon što je padala teška kiša praćena grmljavinom i sjevanjem, cijela se zemlja zatresla i počela drhtati. More sa svojim valovima povuklo se tako da je čovjek mogao vidjeti do tada skriveni bezdan mora i u njemu morska stvorenja koja su ostala zatočena u mulju. Tako su velike planine i duboke doline koje su priroda, stvoritelj, sakrili u velikim dubinama, po prvi put obasjene zrakama sunca. Mnogi su brodovi ostali nasukani, kako su ljudi bez straha lutali uokolo po onome što je ostalo od voda i skupljali rukama ribu i slična bića, more, ljuto kakvo jest, vratilo se i preko kiptećih pličaka jurnulo na otoke i kopno i sravnilo sa zemljom bezbrojne zgrade u gradovima. Velika količina vode koja se vratila kada se najmanje očekivalo, pobila je na tisuće ljudi. Amijan Marcelin piše da su neki brodovi završili na krovovima zgrada, a neke je voda čak bacila i do 4 km daleko od obale mora. Marcelin piše i da je sam vidio jedan spartanski brod koji je bio nasukan duboko na kopnu u blizini grada Motone na Peloponezu. Teško je reći jesu li taj potres i plimni val koji je nakon njega uslijedio bili toliko strašni ili su antički pisci pretjerali u opisu tog događaja. Sredozemlje je potresna zona i katastrofalni potresi u Antici nisu bili rijetkost. Ljudi Antike su u tim potresima uvijek gledali loše znamenje, predznak nečega strašnog. I taj je potres ili najavio strašne događaje ili je izmišljen kako bi se objasnila pojava jedne strašne opasnosti koja će se spustiti na carstvo. Negdje oko 370. godine preko rijeke Don su u euroazijsku stepu došli ratnici koji će u svijet rimskog carstva donijeti stravu. njima se pouzdano zna da su podrijetlom iz stepa Srednje Azije i da njihovo ime ne označava narod, već prestižnu vladajuću skupinu izuzetno vještih i okrutnih stepskih ratnika. Oni su poveli nekoliko desetaka tisuća ratnika i njihovih obitelji prema zapadu, i oko 370. godine naletili su prvo na Ostrogote ili Istočne Gote. Povjesničar Jordanes, pisac prve povijesti Gota nazvane o podrijetlu i dijelima Gota, ovako je opisao te stepske ratnike koji su se zaletili u zemlju Ostrogota. Tarasa strašnija i od samog straha, rasvalila se protiv Gota. Iz starih tradicija možemo naučiti da je njihovo podrijetlo ovakvo. Filimer, kralj Gota, sin Gadarika Velikog, koji je bio peti po redu u nasljednom nizu za vladara Geta nakon njihovog odlaska s otoka Skanca i koji je sa svojim plemenom ušao u zemlju Skitiju, našao je među svojim ljudima neke vještice, koje je u svom jeziku nazvao Haliurune – Sumnjao je u te žene i protjerao ih iz svoje rase i prisilio ih je da lutaju u samoći daleko od njegove vojske. Tamo su se nečisti duhovi koji su spazili te žene dok su lutale po pustoši, združili s njima i začeli tu divlju rasu. Ona je isprva prebivala u močvarama. Bili su isprva zaostalo, prljavo i slabašno pleme i nisu imali jezika osim onog koji je jedva nalikovao ljudskom govoru. Takvo je bilo podrijetlo rase koja je došla u zemlju Gota. Jordanes kao da se trudi napisati što gore riječi za te ljude koji su prešli Don i došli u zemlju Gota. Goti nisu bili miroljubiv narod. Oni su bili i tekako vični ratu i sukobljavali su se kako s rimskim legijama, tako i s drugim barbarskim narodima. Ali narod koji je došao s istoka s tolikom se silinom zabio u gote da je to i njih zaprepastilo. Tko su bili ti siloviti stepski ratnici? To su huni, Godine 370. prešli su Don i počeli su napredovati prema zapadu. Njihov dolazak označit će početak kraja Rimskog carstva. Huni su se poput požara kretali iz Azije prema Europi. Bili su nevjerojatno uspješni ratnici. Svu svoju imovinu prevozili su na konjima i kolima. Nisu imali stalni gradova ili sela. Bili su sjajni strijelci. Strijelice su odapinjali dok bi jurili na leđima svojih konja. Bili su sjajni konjanici. njihova konjica napredovala je nezadrživom silinom. Bili su pokretni od svih drugih vojski, brzo bi udarili, brzo bi se povlačili i onda ponovo udarali u vrijeme i na mjestu gdje ih je malo tko očekivao. Negdje oko 370. godine Huni su došli u područje današnje Južne Rusije i Ukrajine i tamo su naišli na Gote. Sudar je bio neizbježan i Goti su osjetili kako su opasni Huni. Edward Gibbon u knjizi Propadanje i pad Rimskog carstva piše. prepašteni goti našli su se na udaru Huna, njihovog broja, snage, brzine kojom su se kretali i neumoljive okrutnosti. Sve ih je to užasavalo. Gledali su kako im polja iz sela guta plamen i poplavljuje sveopći pokolj. Ti divljaci iz Kitije uspoređivani su sa životinjama koje hodaju na dvije noge i s terminusima, izobličenim likovima koji su u antici stavljani na mostove. Od ostatka ljudskog stanovništva huni su se razlikovali po širokim ramenima, plosnatim nosevima i malinim crnim očima, koje su bile ukopane duboko u glavi. Kako su bili skoro potpuno lišeni brada, nisu mogli uživati u muževnoj gracioznosti mladosti i u časnim vidovima starosti. Njihovo izmišljeno podrijetlo odgovaralo je njihovom ponašanju i obliku. Navodno su vještice iz skitije, koje su zbog svojih odvratnih i smrtonosnih dijela bile protjerane iz društva, općile s paklenim duhovima i Huni su bili potomci ovoga gadnog spoja. Goti su bili užasnuti nadirućim Hunima. Godine 375. Huni su počeli potiskivati Gote prema Dunavu. Postao je samo jedan problem. Granicu na Dunavu čuvale su rimske legije. Goti su se mogli naći između Čekića i Nakovnja. Rimska država mogla im je spriječiti prelaz preko rijeke i tako bi se Goti našli u klopci. Rimske vlasti znali su da se granicama približavaju Goti i da oni bježe od jednog opakog neprijatelja. Ostrogoti ili istočni Goti pretrpjeli su težak poraz od Huna i njihov se kralj Hermanarik iz očaja ubio. Vizigoti ili zapadni Goti su se također pokušavali suprotstaviti Hunima i oni su poraženi. Njihov kralj Atanarik poveo ih je na sjevernu obalu Dunava i zatražio od rimskih vlasti da njega i njegove ljude puste u carstvo. Rimljani su znali kako su Huni opasni. Rimski povjesničar Amjan Marcelin, koji živi u tom vremenu i služio rimskoj vojsci, ostavio je ovaj opis Huna. Oni svakako imaju ljudski oblik, kako god on bio surov. Ali oni su tako grubi, da ne trebaju vatru, niti dobro začinjenu hranu već žive od korijenja onih biljaka koje zateknu u polju ili na napola sirovom mesu bilo koje životinje, koje brzo ugriju stavljajući ga između svojih butina ili na leđa svojih konja. Nikad se ne sklanjaju u kuće s krovom, već ih izbjegavaju kao nešto što nije pogodno za upotrebu, kao što ljudi izbjegavaju grobnice. Kod njih nema ni kolibe pokrivene trskom, već oni lutaju uokolo po planinama i šumama i navikavaju se od kolijevke na mraz i glad i kišu. Čak i kad su u drugoj zemlji, nikad ne uđu u kuću, osim ako ih neka jaka nužda ne natjera. Goti su poslali izaslanstvo rimskom caru Valensu koji je vladao istočnim dijelom carstva. On je 376. godine Gote primio u Antiohiji. Oni su tražili od cara da im dopusti da se nasele na rimskoj zemlji. Rimski se car po prvi puta našao u takvoj situaciji. Oko 80.000 barbara čekalo je na sjevernoj obali Dunava da im se dopusti prijelaz u carstvo. Što napraviti? Ostaviti ih na milost i nemilost Huna. Tada bi Goti mogli silom pokušati provaliti preko granica. Pustiti ih da se nasale na rimskom području. Možda će Goti postati uzorni podanici rimskog cara, a možda će nakon nekog vremena prestati biti podanici i napasti rimsku vlast. Samo što sada više neće biti granice na Dunavu koje će ih moći zaustaviti. Cari i njegovi savjetnici vijećali su kratko i odlučili. Gotima će se dati da se nasale na području rimskog carstva. Bila je to odluka koja će odrediti sudbinu tog carstva. To naseljavanje Gota moglo je dobro završiti. Nisu oni bili prvi barbarski narod koji se naselio na području carstva. Ali s Gotima rimske su vlasti sve krivo napravile. Postupci rimskih službenika natjerali su Gote na pobunu. Godine 378. na dan 9. kolovoza Goti su kod Hadrianapolisa porazili rimsku vojsku. U bici je poginuo i sam car Istoka Valens. Bio je to poraz koji je najavio kraj carstva, duše Gracijan, sin Valentinijana, je pokušao spasiti što se spasiti dade. Na dvor je odmah pozvao Teodozija, svog najboljeg vojnog časnika i proglasio ga za cara na istoku. Teodozija će pak biti posljednji veliki rimski car, govori profesor doktor Marin Zaninović. Teodozija je jedna od ključnih ličnosti te kasne antike, u smislu da je on upao u gužvu sa gotima. A goti kao narod su bili jedan fenomen koji je izravno ugrožavao carstvo. To je germanski narod koji je negdje u prvom stoljeću poslije Krista otišao iz Skandinavije i Danske i dijelova Baltika i spustio se na Trnomorsku obalu. I tu su dakle zauzeli te prostore. To je taj germanska tendencija da se uvijek ide prema jugu. Imali smo u drugom stoljeću vrijeme cara Marka Valerija Kvade Markomane, Dakle, te barbarske pretnje su bile trajne. Zašto? Carstvo je privlačilo, to su bili bogati gradovi mogućnost pljačke, to su oni sve znali. Jer neki njihovi ljudi su već ranije služili u rimskim jedinicama. E sada, ti goti su ušli, zahvaljujući carskoj, recimo, milosti. Oni su im dozvolili da se dijelom nasele. I to je bio prethodnik ovoga Teodozija Valentinijan koji ih je pustio unutra, ali nešto je nije ispunio i onda su oni provalili prema jugu. Ne? Onda je on pošao na njih i 378. to je ta važna bitka u povijest antike. Goti su ga pobjedili kod Hadrianopolisa, to je Drinopolje na granici današnje Turske i Bugarske. I car je poginuo. Onda je sin ovoga, koji je bio još punoljetan Gracijan, odredio Teodozija da postane zapovjednik vojske. On je bio iz Hispanije, Španjolske, bio vrstan međutim ratnik i sad je on preuzeo komandu u ratu protiv Gota i ratova s njima više manje uspješno, zatvara ih neke klance, razbijaju ih na pojedine dijelove i onda je došao u Carigrad i tamo je preuzeo vlast. To je bilo dakle 380. i sada vlada. Bitka kod Hadrianapolisa bila je prvi udar groma koji je navijestio oluju koja će se spustiti na Rimsko carstvo. Tog 9. kolova za 378. godine kod Hadrianapolisa gotska konjica porazila je rimske pješake. 40.000 rimskih vojnika ostalo je ležati na poprištu te bitke. Među njima bio i car. Po nekim povjesničarima u toj bitci nestalo rimsko carstvo. Francuski povjesničar Victor Dury piše Mogli smo se zaustaviti i ovdje, jer od Rima nije ostalo ništa. Vjerovanja, ustanove, kurije, vojne udruge, umjetnost, književnost, sve je nestalo. Nakon te bitke glavni protagonisti povijesti postaće po riječima francuskog povjesničara Žaka Lagofa željezo, glad, epidemija i životinje. Plima barbarskih naroda bila je nezaustavljiva. Istočno rimsko carstvo uspjeće se nekako oduprijeti toj navali, ali zapad će pred njom pokleknuti barbarski narodi rastrgaće zapadno rimsko carstvo. Teodozije je pokušao zaustaviti navalu barbarskih naroda preko granica. U tome je privremeno i uspio. Neke je narode porazio, neke je naselio na području carstva, nadajući se da će ti narodi postati odani podanici rimskog cara. Ali Teodozije je, pored Barbara, lošeg ekonomskog stanja, imao još jedan veliki problem. U carstvu je trajala žestoka rasprava o sadržaju kršćanske vjere. Sukob je bio između pravovjernog gledanja, kojeg je potvrdio car Konstantin na saboru u Niceji i Arijanstvu. kršćanske sekte nastale u Sjevernoj Africi on je bio imperator koji inače bio kršćanin i to ortodoksni kršćanin. Kršćanstvo se u to vrijeme dijeli na arijance i ove koji su recimo po nikejskom vjerovanju, koje je car Konstantin osnovane sa biskupima 325. poslije Krista, radile su o tome, to je ideja koja je potekla iz Aleksandrije, tamo je bio biskup Anastazije i bio je Arije. A Grci, ko Grci ove spekuliraju, ne? Bilo je pitanje da se kršćanstvo nekako približi platonizmu. Znači, Bog je logos, znači ovo je riječ, to je Ivanovo evanđelje, enarhehe log. U početku bio še logos. E sad, logos je istovjetan s Bogom. E sad, sin proističe iz oca. A onda je na kraju duh sveti. E sad, da li je Krist isto bitan sa ocem ili mu je sličan? Arijanci po toj svojoj helenističkoj logici, aleksandrijskoj, su tvrdili da nije biskup Arijan, znači bio vrstan propovjednik, poznavala književnosti i tako dalje, i ta ideja se proširila među Grcima, ne? E sad je došlo do sukoba. E, Goti su bili Arijanci, vidite. Znači, Goti su već bili pokršteni na Crnomorskoj obali. I tamo je nastalo prevod Biblije na gotski jezik, to je taj Ulfilim prevod, jel to je srebrna knjiga, to je nas prvi spomenik germanskog jezika, jako interesanta. Tako da je ta masa tih Gota je provalila u carstvo, ne? I oni su postali faktor s kojim zapravo trebalo trajno računati, jer su bili trajna prijetnja. Onda su ih recimo darivali, privatili su ih u službu, s tim što su ovi njihovi zapovjednici postali dio vojske, jel? Ne da su branili granicu, ne? ali istovremeno imali su svoje zahtjeve. Dakle, je dakle, Teodozije, međutim, uspio to držati pod kontrolom. Jel? Godine 383. Magnus Maximus ubio je cara zapadnog rimskog carstva Gracijana. Na prijestolje je došao Valentinijan II, sin cara Valentinijana i Gracijanov polubrat. Teodozije je morao prihvatiti novog cara i njegovu majku. Kada su 387. bježali nakon što je Maksimus ušao s vojskom u Italiju, Teodozije ih je primio u Tesalonici, današnjem Solunu. I tamo se čak oženio za Galu, Valentinijanovu sestru. Maksimus je krenuo i na Panoniju, Teodozije skupio vojsku i porazio ga, ali morao je vratiti Valentinija na drugog na prijestolju. Doduše, osigurao se tako što je caru Zapada za novog glavnog savjetnika odredio Arbogasta, franačkog generala kojemu je Teodozije vjerovao. Ali Arbogast se nije zadovoljio ulogom glavnog savjetnika. Tražio je puno više. I mladi car i savjetnik brzo su se sugobili. Rimski povjesničar Zosimus piše Arbogast je zadobio velik utjecaj. Vojnici pod njim smatrali su da ga zaslužuje, što zbog svoje hrabrosti u bojnim pitanjima, što zbog neobraćanja pažnje na bogatstvo. Tako se njegov položaj uzvisio i on je bez ikakve zadrške govorio s carem i otvoreno je kritizirao svaku mjeru koju je smatrao nepriličnom. To se tako zamirilo Valentinijanu da se ovaj u nekoliko navrata suprotstavio njemu i da je mogao, nanio bi mu i kakvu ozljedu. Jednom je Valentinijan, dok je sjedio na prijestolju i dok se prema njemu približavao Arbogast, oštro pogledao svoga glavnoga savjetnika i predao mu pismo kojim ga je razriješio zapovjedništvo nad vojskom. Arbogast je, nakon što je pročitao pismo, odgovorio Ti mi nisi dao zapovjedništvo, niti mi ga možeš oduzeti. I kad je to rekao, poderao je pismo u komadiće i bacio ga na pod. Ta dvojica su sada svoju netrpeljivost javno pokazivali. Valentinijan je slao pisma Teodoziju i molio ga da kazni Arbogasta i pošalje mu pomoć. Arbogast je pak počeo pripremati uratu. Pronašao je Eugenija, profesora retorike. On je bio idealna osoba za cara zapadnog dijela carstva. Dok je Valentinijan boravio u Beču, sudjelovao je u nekim igrama s vojnicima. Tijekom igre došao je Arbogast i ubio cara. Vojnici nisu kaznili ubojicu i uzurpatora. Arbogast je onda proglasio Eugenija za novog cara zapadnog dijela carstva. Teodozije to više nije mogao trpiti. On je imao sukob sa zadnjim poganskim vladarom Eugenijem. To je bio jedan senator koji se proglasio carem i vratio je recimo Božicu pobjede u Rimski senat. Njen poganski kipe vratio natrag, znači je vratio poganstvo. To je na liniji onoga što se 40 godina prije dovelo u vrijeme Ilijana Apostate koji je bio otpadnik, jeli, koji je htio vratiti poganstvo, što nije uspjelo, on je poginuo u Perziji u borci sa Sasanidima i to je neuspjeli pokušaj, tako da je to dođe kao pravojredni čovjek, dakle kršćani nikejskog vjerovanja progonio Arijance jeli, i nametao je dakle to pravo vjernost. Arijance su bili u drugom planu. Tako da je s ovim gotovo bio dobro jedan latentni sukob u tom smislu religijskom. Jeli. E sad, taj Eugenije je došao s vojskom, li tu kod Ajdovčine, to je Fulvius Frigidus, danas je Slovenija, granica zapravo Slovenije i Italije, tu je došlo do velike bitke, 395. Ne. Teodozije je pobjedio i onda je došlo do jedne velike oluje. Tu se događaju povremeno te oluje, znate, vjetar se srušio sa brda i on je prašinu ovu vojske Eugenije, u Eugenije je bio ubijen, vojska je bila poražena. Tako da je Teodozije ostao jedini vladar sad na poprištu. Tako da se zvao Teodozije Veliki. E sad kad je on umro, naslijedili su ga e, dva sina, Arkadije i Honorije. Međutim, nisu bili punoljetni. Mislim da je Arkadij imao 18 godina, Honorije 11. Ovo je bio na zapadu, ovo je bio na istoku. Znači, pridimo istočno carstvo zapadno. vidim kako su bili ne, nepunoljetni, dakle, u njihovo ime su vladali ovamo na zapadu Stilihon koji je bio vandal, ali bio u službi, carskoj službi, ne to su ti barbari koji sad spenju se na visoke položaje jer prihvaćaju rimsku vladu, oni su sluge rimske države. Jel? Teodozijevi sinovi nisu bili najbolji vladari i car je to znao. Arkadije je otišao u Konstantinopolis kako bi vladao istočnim dijelom carstva, a Honor je otišao na zapad kako bi vladao tom polovinom carstva. Kako je Honorije bio stvarno loš vladar i Teodozije je znao da od njegovog mlađeg sina neće biti ništa posebno, za njegovog je skrbnika postavio Stilihona, koji je bio napola Rimljanin, a napola Vandal. On je bio zadnji veliki vojni zapovjednik Rima. Godinama je što oružjem, što potkupljivanjem uspijevao držati Barbare dalje od Rima. Ali 408. godine počeli su kružiti glasine da on namjerava na prijestolje postaviti svog sina Euherija. Pa se onda pobunila vojska. Onda je umro car Istoka Arkadije i Stilihon je ponudio da ode u Konstantinopolis. Neki Olimpije, službenik na Honorijevom dvoru, raširio je glasinu da Stilihon namjerava na prijestolje Istočnog carstva postaviti svog sina. Iz tih spletki Stilihon nije izašao živ. Zosimuš piše. Olimpije, koji je sada postao gospodar carevih sklonosti, Poslao je vojnicima u Raveni carsku zapovjed koja je nalagala da se Stilihon odmah uhiti i da ga se zadrži u tamnici. Kada je Stilihon zato čuo, sklonio se tijekom noći u kršćansku crkvu koja je bila u blizini. Njegovi barbari i drugi mu bliski ljudi, zajedno s njegovim slugama, svi su bili naoružani, uzbunili su se kad su vidjeli kakva je situacija. Kada je svanuo dan, vojnici su ušli u crkvu i pred biskupom prisegli da imaju carevu zapovjed da ne ubiju Stilihona, već da ga odvedu u pritvor. Kada je izveden iz crkve u pratnji vojnika, ista ona osoba koja je pokazala ona pisma, sada je pokazala neka druga, u kojima je pisalo da je Stilihon osuđen na smrt zbog zločina protiv države. Barbari koji su ga pratili zajedno s njegovim prijateljima i slugama, kojih je bio velik broj, pripremali su se da ga spase od pogubljenja. Stilihon ih je od toga odvratio navodeći brojne prijetnje i pogubnosti koje bi uslijedile nakon toga čina. Onda je mirno ponudio svoj vrat maču. Bio je najumjereniji i najpravedniji od svih ljudi koji su u to vrijeme imali veliku moć. Nakon Stilihonovog ubojstva Honori je sam vladao zapadnim dijelom carstva. Povjesničar John Bagnell Bury u svom klasičnom dijelu Barbarska invazija Europe naziva Honorija slaboumnim. Enciklopedija Britanika pak naziva svaku njegovu odluku katastrofalno. Za potvrdu ovih sudova dovoljno je navesti dva događaja. Honori je bio prvi car koji je iz Britanije povukao rimske trupe. Jalarik je nakon stilikonovog ubojstva uspio svoje namjeri da osvoji Rim. Nakon tog događaja granice su bile otvorene za danje navale Barbara na zapad. sad ti gotiš onda išli tamo, znate, ne? onda dolaze vandali, dolaze švevi, dolaze alani, jel? koji onda prodiru do Galije. Tako da imate danas Alanson, Alansonske čipke, grad Alanson, to je po Alanima, koji su došli međutim sa Kavkaza. Jel? U tom kontekstu možemo spomenuti i Hrvate, ne? koji su dakle u tim sukobima naroda koji su dolazili iz tih stepa ruskih, odnosno crnomorskih, ima tamo u Tanejsu na ušću Dona u drugom stoljeću poslije Kristijana natpis koji spominje jednom Horoatos, Hrvat, jel? To je već ruski arheolog i epigrača pogodin, tako čita identificira to sa Hrvatom. Ima oni koji to sporava, ali čujte, to je toliko sličnost da je to frapantno. Znači, u tim seobama vjerojatno jedna skupina Hrvata bila zahvaćena i došla na Crno more. I taj jedan čovjek ostavio, dakle, taj trag u tome natpisu. E sad, je li to slavensko ime ili je to neki vezi to sa iranskim, znate, ono at bi bilo recimo iranski znak, jeli. Tako da u kontekstu tih gibanja tih naroda svakakvih, jeli, bili su prisutni na neki način Hrvati, jeli. Godine 410. pao je Vječni grad. Vizigoti predvođeni Alarihom opsjedali su Rim. Rimski senat pokušao je nagovoriti Alariha na uspjehe, ukazujući mu na mnogobrojno stanovništvo vječnog grada. Alarih je odgovorio, što je trava gušća, to se lakše kosi. Alarih je zatražio da se oslobode svi robovi barbari i da se skupi svo zlato u gradu i preda njemu. Kada su ga senatori pitali što ostaje građanima Rima, odgovorio je život. Dva je puta Alarih bez uspjeha opsjedao grad, tek mu je treća opsada uspjela. Pad vječnog i neosvojivog Rima izazvao je stravu u carstvu. U dalekoj Palestini je Jerolim, kad je čuo vijest o padu grada, napisao je ove redke. Glas mi zastaje i jeca ime guše dok diktiram ove riječi. Osvojen je grad koji je osvojio svijet. To je anarhija. Vladar Vizigota, gotovi su se podijeli na istočne i na zapadne ovi ti su ostali svi ovi su išli na zapad. E sad, Alarih ulazi u Italiju 401. do 410. I sad on prvi put ulazi 401. ali ga je ovaj stihom spriječio, znate. Onda tribu 403. 408. je došao pod Rim, ali nije ušao unutra. 410. je došao ponovno pod Rim, ali sad ga je osvojio. I to je bila katastrofa, možete misliti, jeli ti gota je bilo neki, računa se, 30 do 50 tisuća. Osvojio Rim i on je bio Arjevac. Pljačkao je Rim tri dana, jedino one koji su u crkve je poštedio. Nije dozvolio vojnicima da ulaze u crkve, a inače je bio pokoj, pljačka totalna. E, onda je, nakon nekoliko dana, nakon to pljačke, otišao prema jugu Italije i htio je otići u Afriku sa tom svojom grupom. Ne? Onda na rijeci Busento, dole negdje kod današnje matere, znate, je umro. Ne da se iz kojeg razloga. Onda su ga navodno pokopali sa svim njegovim blagom u koritu rijeke. S što su vodu skrenuli jednim kanalom, pokopali ga, onda opet pustili vodu. E to je sve neko blago koje i danas traže, ali su ga nikad našli, jel? Oko 376. godine Huni su došli na Dunav. Tada su se po prvi puta s njima susreli Rimljani. Amjan Marcelin, zadnji veliki rimski povisničar, ovako opisuje Hune. Nitko u njihovoj zemlji nikada nije zaorao polje ili dotaknuo ručicu pluga. Žive bez stalnog mjesta boravka, bez ognjišta, zakona. Oni stalno lutaju s jednog mjesta na drugo poput bjegunaca, praćeni kolima u kojima žive. U tim vagonima njihove žene tkaju njihovu odvratnu odjeću. U tim kolima ona žive s muževima, rađaju djecu i podižu ih do mladenačke dobi. Nitko od njihovih potomaka, kada ih pitate, ne zna odgovoriti odakle je, jer je začet na jednom mjestu, rođen daleko od mjesta začeća i podignut još dalje od toga mjesta. U primjerima oni su bez vjere i nepouzdani, jako skloni podleći svakom dašku nove nade koja je na vidiku. Skloni su žrtvovati svaki osjećaj ludom porivu koji njima vlada toga trenutka. Poput nerazumnih zvijeri, potpuno im je nepoznata razlika između dobra i zla. Oni su prijetvorni i dvosmisleni u govoru, nikad ih ne veže, i isputava neka vjera ili prazno vjerje. Gore nezasitnom žeđi za zlatom. Na Marcelina, koji je veliki dio života proveo ratujući u rimskoj vojsci, poseban je utisak ostavio način na koji su se Huni borili. Izbjegavali su pješačku borbu, borili su se na konjima za koje su, kako to piše Marcelin, bili kao zaljepljeni. Iz daleka su u trku izbacivali strijelice, napredovali su formaciju u obliku klina. Nakon udara u neprijateljski red razbijali su se u male skupine koje bi harale po razbijenim neprijateljima. Borili su se žestoko i mačem i bili su uvijek spremni počiniti veliki pokod. Takvi su protivnici udarili na rimske granice. Slijedi najezda Huna, to je jedan azijski narod koji žive tamo u stepama ruskim i navodno su oni negdje u četvrtom, trećem, četvrtom stoljeću išli prema Kini, znate. Ali u Kini, već znači u trećem stoljeću prije Krista napravljen kineski zid. To je napravljen car Shi Huang I onda su došli do zida i nisu mogli ući u Kinu, onda su vratili natrag, jel? Onda su išli u Europu pod Atilom, jel? Atila je spojio ta razna plemena, ujedinio u jednu cijelinu i provalio Europu. Dakle, svi su provaljivali, njegova invazija zahvatila dio naših zemalja, pa u svemu tome stradila Dalmacija i Panonija. Tako da on ulazi u Italiju i stiže do katalanskih polja, to je tamo kod današnjeg Strasbura, i tamo ga je porazio vođa e, Ecije. Zapravo bila je jedan nije bilo definitivno porada i onda se Atila povukan je htio doći on i on u Rim, ali ga je papa Lav treći, mislim, zamolio i tako dalje, onda nije išao u Rim, nego išao tamo. E, onda je otišao 453. u Panoniju, povukao se s tim svojim hunima i tamo je umro i onda se taj humski savez raspao. Tako da je to isto bila jedna opasnost. Ali oni su zahvaćali i naše krave, tako da se uništavalo sve. Jeli, znate. Imate su pismo Svetog Jeronima koji živi nekako u to vrijeme, rođen 350, umre negdje 440. Jeli. On piše u jednom pismu Heliodoru, koji odnosi se na 398. godinu, kaže ovo je već dvije godine da haraju barbari od Alpa do Ponta, dakle do Crnog mora, stradaju svi gradovi, tu su sarmati, vandali, hune, sve Braja ili jeli, kate, koje uništavaju pale. Godine 451. na katalaunskim poljima smještenim u današnjoj sjeveroistočnoj Francuskoj susrele su se dvije velike vojske. Huni i njihovi saveznici predvođeni Atilom prešli su Rajnu i počeli pustošiti Galiju. Kralju, koji će u povijest ostati zapamćen i po nadimku Bić Boži, suprostavit će se šarolika vojska zapadnog rimskog carstva. Atila je na desno krilo postavio Ardarika i njegove gepide. Na lijevom krilu postavio je Ostrogote a u sredinu, zajedno sa svojim hunima, postavio je Sangibana, kralja Alana, u čiju se vjernost nije mogao pouzdati. Zato ga je stavio blizu sebe, kako bi ga držao na oku. S druge strane, rimski vojskovođa Ecije okupio je legije iz Galije i Germanije. Pridružili su mu se Vizigoti pod kraljem Teodorikom. Uz Vizigote tu su još bili Sarmati, Armorikanci, Saksonci, Burgundi i Franci. Obje vojske pokušale su zauzeti vrhove brda. Bitka se vodila u nizini, koja se na jednom dijelu strmo uzdizala u lanac brda. Za vrhove tih brda povešće se ogorčene borbe. Do vrhova je prije došao Torismund, princ Vizigota. I tada se rasplamsala krvava bitka. Opisuju ju pisac Jordanes u svojoj povijesti Gota. Sukobili su se prsa o prsa u bici i borbe su postale divlje, konfuzne, čudovišne, nemilosrdne. Borbe koje staro vrijeme nije zabilježilo. Takva su djela učinjena da se hrabri čovjek koji je propustio ovaj sjajan prizor nije mogao nadati da će u svom životu vidjeti išta tako veličanstveno. Jer, ako je vjerovati starijima, potok koji je tekao kroz nizinu znatno je narastao od krvi koja je tekla iz rana ubijenih. Oni, čije su ih rane natjerale da utaže svoju žeđ u tom potoku, Pili su vodu pomješanu s krvlju. U svom jadnom stanju bili su prisiljeni piti tu vodu za koju su vjerovali da je pomješana s krvlju koja je tekla iz njihovih rana. U toj bici na katalonskim poljima poginulo je prema Jordanesu oko 160 tisuća ljudi, ali nijedna strana nije odnijela odlučnu prevagu. Atila se povukao preko Rajne s ostacima svoje vojske i gotovo cijelim plijenom. Eci je brzo raspustio svoju vojsku bojeći se jačanja Barbare. Ali Atila se povukao i činilo se da će val provala barbarskih naroda koji je započeo početkom 5. stoljeća prestati. Navale nisu prestale. Godine 476. Odoakar, germanski ratnik koji se proglasio kraljem Gota u Italiji, okončao je vladavinu careva zapadnog rimskog carstva. Odoakar je međutim stradao koji je došao drugi, šef zapadnih Gota Teodorić, koji je došao nekaj kraja četvrtog stoljeća, provalio svoju ravenu i nakon nekoliko godinu dana probo od akra nožem, mačem. Jedno kaj vi kako mekano ulazi mač, jeli. To znate, piše Prokopije, historičar koji je napisao debelo gotiko, poez gota, tako da znamo te stvari, jer je bio suvremen ti događa. I e sad je Teodorih postao vladar gotske države. pa Pate, imate njegova grobnica koji ide u Ravenu, imate grobnica na kojoj onaj krov, poklopac, lijepo okrugle građevine, težak je nekoliko desetaka tona. Taj poklopac je navodno donesen iz jednog kamenala blizu Poreća, jer u Istri su bili kamene. Kako su ga donijeli tamo? To je bilo i danas tehničko pitanje, pa ne onoj mjeru kojom onda. Ali oni su to donijeli brodom, vjerojatno preko mora, znate, kako su ga digli gore, ima one velike kamene, znate, ovaj, kuke, rupe kroz koje su to dizali. To je jedna fantastična konstrukcija. Naravno, njegovog sarkofaga nema, ali to je jedan veliki spomenik te kasne antike. I tu se Ravena, grad na Jadranskoj obali, pretvara u sjedište toga. Zašto? Jer je grad bio zaštićen močvarama, a trebalo je doći mora, ima jako dobro lukoš iz antike, ne, koja se poslije zatrpala. Tako da vi danas kad kopate, vi nalazite te ostatke ravene. Ali to su bili sjajne građevine. Amijan Marcelin ovako opisuje Alane, jedan od naroda koji je krajem četvrtog stoljeća počeo nadirati preko granica Rimskog carstva. Zadovoljstvo što ga blagi i miroljubivi duhovi nalaze u radišnom bavljenju, oni nalaze u opasnosti i u ratu. U njihovim očima vrhunska je sreća izgubiti život na bojnom polju. Umrijeti od starosti ili nesretnim slučajem sramota je i kukavičluk koje zasipaju silnim pogrdama. Ubiti čovjeka junaštvo je vrijedno svake pohvale. Najveći trofej kosa skalpiranog neprijatelja. Ona je sastavnim dijelom ukrasa ratničkog konja. U njih ne nalazimo ni hramova, niti oltara, čak ni kolibice prekrivene slamom. Goli mač, zaboden u zemlju sukladno barbarskom običaju, postaje amblemom Marsa. Njega slave nabožno, kao vladara pokrajina kroz koje prolaze. Alani se prvi puta u rimskim dijelima spominju u prvom stoljeću. Opisivali su ih kao ratoborni narod koji se bavio uzgajanjem konja. Često su napadali istočne provincije Rimskog carstva, sve dok ih oko 370. godine Huni nisu potisnuli na zapad. Alani su 406. prešli u Galiju zajedno s vandalima i svebima. Manji dio njih naselio se kod Orleana. Veći je dio s vandalima krstario po zapadu Rimskog carstva. Na kraju su se s vandalima prebacili u Sjevernu Afriku i tamo srušili rimsku vlast. Alani su bili samo jedan od naroda koji su uništili rimsko carstvo i rimski način života. Tako da kad dolaze avari Slavene u krajnjoj liniji Hrvati, oni nalaze zapravo jednu opustošenu zemlju, ne? gdje su preživjeli neke oaze tih starih stanovnika koji su onda išli u planine, skrivali se, jeli, bježali su na svoje ranije gradine. To postoje takozvana kasno antička refuge, skloništa gdje se ti ljudi sklanjaju. E sad, nakon svih tih situacija, šta je ostalo? Ostalo je Split od Salone, Epidaur je stradao, to piše Konstantin Porfirogenet. Kad su ti ljudi došli, jeli, uništili su taj grad, spali ga i onda su se stanovnici Epidaura, kako kaže Konstantin Porfirogenet, bizanski car koji je napisao nečuveni špit de administrane imperio o upravljanju carstvo negdje u 10. stoljeću u vrijeme kralja Tomislava gdje on zapravo zapisuje te podatke. To su podatke njegovih činovnika koji su to zabilježili. Kako su dakle epidauričani pobjegli na stijene Rau. Rau ili Lau, a to znači kao stijena na tom jeziku ilirskom koji ona još funkcionira, romanskom, ona je Ravni na Starouzi, dakle, naselio se na strmu brežuljku. To znači, to je bio otok, jedan od Stradovn je bio morski kanal, ne? I tako ti ljudi koji su preživjeli se sklonili, dakle, tamo i to je bio gradac, imate gradina, jel? Znate, Dubrovski, tu su ti onda epidauričani nastavili život, jel? I preživjeli, dakle, sve te invazije. Onda su ovi salonitanci, napustili salonu i šklonili se u židove Dioklecijanove palače. To je bio Severus Magnus, znate kako kaže Tom Žakov koji to opisuje, koji je na salonitance da napuste grad i došli su u Dioklecijanovu palaču, on je tamo uzao za sebe svoju palaču u jugoistočnom dijelu, ne, i tako da je taj Split zapravo, Aspalatos je izravni nasilj salon. Jedan dio ljudi je pobjegao na otoke, znate, na Brač, Hvar i tako dalje. Neki su se vratili, neki nisu, jeli. Ostao je Zadar, koji je isto bio, zidine su ga čuvale, jeli, čvrste zidine, i ostali su kao romanske jezgre, Osor, Rab i Krk. Imali su zide i bili su na otoku, Znači, to su ta romanska središta. Osor, Rab, Krk, Jader, odnosno Zadar, jeli, Salona, i to je to. I Trogir, jer je Trogir bio na otočiću, znate. Tako da su ovi ljudi isto stvarali od tih zidova, tako da su bili kako tako sigurni. Prema legendi, Rim su utemeljili braća Romul i Rem. Rema je uhvatio tiranin Amulije nakon neke zavade oko goveda. Romul je okupio vojsku i krenuo osloboditi brata. Njegova je vojska pobjedila, a tiranin Amulije izgubio je život i braće su odlučila utemeljiti grad. Ali čim su se prihvatili tog posla, uslijedila je svađa oko mjesta. Romul utemelji grad na brdu Palatinu, dok je Rem želio da grad bude podignut na brežuljku Aventinu. Braća odluče razriješiti spor promatranjem jastrebova. Remu se ukazalo šest jastrebova, a Romulu dvanaest. Ali ljudi su tvrdili da je jastrebove Rem uistinu vidio dok je Romul slagao. Kad je Rem uvidio da je prevaren, bio je srdit i ometao je Romula dok je ovaj kopao temelje za gradske bedeme. Kada je pak pokušao preskočiti jarak, Romul ga je ubio. Nakon što je pokopao brata, Romul je počeo graditi Rim. Iz Etrurije pozvao je ljude koji su ga trebali uputiti u svete obrade utemeljenja grada koji nikada neće propasti. Prema grčkom povjesničaru Plutarhu obred se odvijao ovako. Iskopan bi kružni jarak oko onoga što je sada komiciji ili prostor uz forum gdje se narod okupljao u skupštinu. I u njega položiše prve plodove od svega što je po zakonu slobodno uživati, a po prirodi nužno. Nakon toga, svatko iz onoga kraja iz kojeg je došao donese grudicu zemlje i sve to pomiješaju. Taj je jarak nazvan istim imenom kao i nebo, mundus, Zatim oko toga središta zacrtaju grad kao kakav krug. Osnivač grada Romul pričvrsti na plug mjedeni lemeš, upregne bika i kravu, pa sam tjera i urezuje uokolo duboku brazdu, gradsku među. A ljudi koji idu za njim prigrču unutra one grude zemlje što ih plug prebaci preko i nijedne ne ostavljaju ako padne preko međe. Tom se brazdom oblikuje gradski zid. Romul je tako započeo graditi zidine kako bi ih učinio neosvojivim i grad vječnim. Rim je pao u ruke Gala u četvrtom stoljeću prije Krista, ali i tada Gali nisu osvojili cijeli Rim. Rim je isprava bio maleno selo koje se onda razvilo u vojni logor. Rimska vojska proširila je prvo vlast tog grada po Apeninskom poluotoku, a onda i na cijelo sredozemlje. Legije su svoje oružje okupale kako u Perzijskom zaljevu, tako i u Atlantskom oceanu a onda nakon skoro tisuću godina povijesti grad su prvo osvojili Goti, pa onda Vandali. Od vandalskog razaranja Rim se nije uspio poraviti. Pre, oni su ušli u Hispaniju, pa je tamo su Vizigoti stvorili svoju državu. A Vandali su išli dolje u Mauritaniju, u Sjevernu Afriku i tamo su zasjeli, jel? Oni su rušili sve, pa to njih je bilo 20-30 tisuća. Ali bi su organizirani, čujte, jedna takva skupina ljudi na konjima u to doba, kad šeće Evropom, šta i ko može ne paziti. I onda su rušili sve. Zabavljali se na taj način u Rimu kad su bili da su bacali kipove sa hramova. Jel? Popili se gore, da su bacali kipove, rušno su skakali kod djeca, zabavljali ih je to kako kipove pucaju. Jel? Tako da su oni zapravo držali to vlast svoju u, u toj, dakle, Sjevernoj Africi, ali ih je Justinijan porazio. Poslije ona dole za Arab početkom 7. stoljeća i tako je s time gotovo to pogled. Ali oni su bili takvi rušitelji da ono vandalizam je danas ostao pojam onoga koji uništava sve pred sobom. A to je što bilo germansko pleme. Svih je njih primače imperi to je mogućnost pljačke, išli su prema suncu. Početak kraja zapadnog rimskog carstva počeo je 9. za 378. godine u ravnici kod grada Hadrianapolisa. Trebalo je stotinu godina da to carstvo stvarno nestane istog rimskog carstva sa središtem Konstantinopolisu potrajeće još skoro tisuću godina. Zapad rimskog carstva nestao je pod konjima osvajača. Od Rima su ostale samo ruševine i kulturno nasljeđe kojeg su spasili ljudi poput Kasiodora, govori profesor doktor Marin Zaninović. Moramo spomenuti Kasiodora, pa jedan veliki intelektualac koji je bio konzul na dvoru Teodorika. Bio je rimljani, koji je bio u njegovoj službi. Šta je taj čovjek napravio? On je organizirao prepisivanje starih spisa, znate, po se kad je otišao iz službe u Južnu Italiju, Skvilače, dole u Kalabri, i onda samostan. Onda je on benediktince naučio da prepisuje stare spise. I zahvaljujući Kasjodoru koji je danas se prepiše veliki dio tog atičkog nasljeđa, i onda po tim benediktinskim samostanom su ostali prijepisiti tih spisa. Kasijador je interesanta, ali moramo smo baš u kontekstu toga, njegove zasluge prenosene, dakle, antičke civilizacije, kultura i civilizacije sačuvane u knjigama, u tekstovima, koje zahvališ njegovoj inicijativi, dobro dijelom ostalo sačuvano, ono što je sačuvano. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Marketek čitao Ivan Kojundić, emisiju snimao Tomislav Mikulina, uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.